Game dela! Caralho, DJ Nenê! Essa tá como? é no baile de favela que tá tocando esse som. As meninas descem se empina ao som desse tamborzão. É. Nenê, segura esse beat, agora é tudo na sua mão. Tô acelerando o som, eu quero ver bumbum no chão. Quero ver bumbum no ah. chão. Santinha se revela, Santinha se revela. Ah. Não vem pagar de santa aqui no meio da favela. Joga, joga, joga bunda, joga bunda. Aquele jeitinho, tá ligado, né? É no baile de favela que tá tocando esse som. As meninas descem pina ao som do pancadão. É Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão. Nenê segura esse beat, agora é tudo e aí, Genenê, para tudo. Olha só como que ela se revela aqui no meio dos malocos, hein? Joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga. Daquele jeitinho, tá ligado, né? Vem me delar. Caralho, DJ Nenê, essa tá como? Chama, É no baile de favor. As meninas descem pena ao som desse tamborzão. Nenê, segura esse beat, agora é tudo na sua mão. Tô acelerando o som, eu quero ver bumbum no chão. Quero ver bumbum no chão. Santinha se revela, Santinha se revela. Não vem pagar de santa aqui no meio da favela. Joga, joga, joga bunda, joga bunda daquele jeitinho, tá ligado, né? É no baile de favela que tá tocando esse som. As meninas descem pina ao som do pancadão. Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão. Nenê segura esse beat, agora é tudo é. E aí, Genenê, para tudo. Olha só como que ela se revela aqui no meio dos malocos, hein? Joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, oi joga bunda pros maloca, joga, joga, joga. Daquele jeitinho, tá ligado, né?